sljedeće pitanje. Salamu alaikum. Kada imam mogućnost da pitam sva pitanja, zaboravim, a kasnije se svega sjetim, to mi se upravo desilo sada kada se... E, e, e sada e, e, e izvinjavam se selam alejkum kada imam mogućnost da pitam sva pitanja zaboravim a kasnije se svega sjetim to mi se upravo desilo sad kako da se izliječim toga e, vjerovatno određene vesvese i... Sve to sam vrstvo. Nek, jednom da se dogodi da osoba na mislima u određenim momentima određene misli koje su tako od hajera, a onda izgube, izgube se. Posebno pitanje. Ne jedna osoba se žali na to. Da kad treba da pitam, znači imam pitanje kad ne treba da pitam. Kad imam priliku da pitam, nemam pitanje. Od onoga što je izlaz iz ovoga stanja jeste da kad bilo koje pitanje na jasnoću i treba nam odgovor na to, ako ga ne možemo, znači da ga stavimo na papir. Kad dobijemo priliku da upitam noga koji zna, onda ćemo jednostavno se posjetiti i nećemo imati priliku da šeita nas odvoji od onoga što treba dođemo do znanja koje nam je neophodno.